maulamaa ahlu sunna wal jamaa maulamaa wa hadithi maulamaa wa fikhi maulamaa wa tafsiri kadhalika maulamaa wa tauhidi wal aqida na katika kipindi kilichopita nyuma tuliishi katika kuzungumzia historia ya al-Imam al-Hafidh al-Ajuriyu Muhammad bin Hussein ibn Abdullah Abu Bakr al-Baghdadi na insha Allah biidhnillahi tabaraka taala leo tutaishi katika kuangalia historia na tarehe ya al-Imamu al-Laythi bin Sa'di bin Abdurrahman al-Fahmi Abul Harith al-Misri rahimahullahu ta'ala na tutaangalia ismuhu wa kunyatuhu wa nisbatuhu wa maulidu jina lake na kunia yake na kunasibishwa kwake kadhalika uzaliwa kwake amezaliwa kutoka katika mji gani au amezaliwa katika mji gani kadhalika tutaangalia min shuyukhihi miongoni katika mashekhi zake mbalimbali waliomsomesha yeye vile vile tutaangalia talamidatuhu, wanafunzi wake mbalimbali aliowasomesha na ambao baadaye wakaja wakawa ni miongoni katika maulama wakubwa walioleta mchango mkubwa sana katika Uislamu. Na vile vile tutaangalia sanau ulamai alaihi, namna ya wanazuoni mbalimbali walivyomsifu na kumzungumza alimamu Al-Layth bin Sa'd. pia tutaangalia aqidatuhu aqida yake itikadi yake katika Uislamu ni ipi akida yake kadhalika tutaangalia wafatuhu kufa kwake rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a na mwisho tutaangalia almaraji'u walmasadir marejeo mbalimbali ambayo inapatikana historia ya Imam Al-Laythi ibn Sa'di kadhalika na vyanzo mbalimbali masadir vyanzo mbalimbali ambavyo vimenukulu yake hiyo insha allah biidhni llahi tabaraka na tukianza na ismuhu wa kunyatuhu wa nisbatuhu wa maulidu jina lake na kunya yake na kunasibishwa kwake na kuzaliwa kwake al-imam al سعد wa shaykh al-islam wa alim al-diyar al-misriyah jina lake ni Laith al-Laithi bin Sadi bin Abdurrahman al-Imam al-Hafidh yeye ni mmoja kama imamu wakubwa waliohifadhi hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam Sheikh al-Islam na lakabu yake ni Sheikh al-Islam amelakabishwa kwa kupewa lakabu hiyo na lakabu hii hapewi isipokuwa mwanachuoni ambaye ni mkubwa alihifadhi wingi wa hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na mwenye mchango mkubwa sana katika Uislamu min ahli sunna wal jamaa, basi naam, huyo hupewa lakabu hiyo Sheikhul Islam. Hakupewa lakabu hii mwanachuoni mmoja, kuna wanazuoni wengi sana wamepewa lakabu hii bi Sheikhul Islam. Ama kunia yake al Harith, kunia yake ni al Harith, al Harith Al-Fahmi, Mawla Khalid ibn Thabit, yani ni huru wa Khalid ibn Thabit ibn Zaghin na huyo Khalid ibn Thabit ibn Dhaghin jadu Abdurrahman ibn Khalid ibn Musafiri ni babu yake Abdurrahman ibn Khalid ibn Musafiri. Wa ahlu baitihi yakulun, na watu nyumbani kwake, kwa maana familia yake na jamaa zake ambao wako katika familia moja na ukoo mmoja, wanasema kuhusiana na yeye Alharith, kuhusiana na yeye Al-Layth ibn Sa'd anasema nahnu min alfursi min ahli Asbahana sisi ni watu ambao tuliotoka katika mji wa Fursi, tuliotoka katika bara la Fursi, na ni katika watu wa Asbahana ambao tumetoka katika mji wa Asbahana au mji wa Asfahan. Mji huu hivi sasa uko katika Irani, ni mmoja katika miji ya Irani, miji ambayo iko katika Irani, na mji huu uko katika mji wa Tehran, Asbahan. Kwa hiyo wao wanatoka katika Fursi, ni watu ambao wametoka katika مندي وأسبهان أو اصفهان قال الإمام الذهبي أم سيما الإمام الذهبي ولا منافتا بين القولين لا نولا هكونا يا ينمن يوتي ولا جنس يوتي كاتيا قولي مبلي هذي كما أمتوك كاتكا نشيا مصري أو أمتوك كاتكا نشيا فرسي يعني إيران ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام يقول يحيى بن بكير عن الليث كان فقيه البدن عربي اللسان يحسن القرآن والنحو ويحفظ الشعر والحديث حسن المذاكرة بمعنى أنه كان جامعا رحمة الله عليه ama kuzaliwa kwake wulida amezaliwa bi kalkashanda au kalakashanda bi kalkashanda au wengine wanatamka kalakashanda amezaliwa katika mwaka 94 hijria amezaliwa mwaka 94 hijria na ni sawa na mwaka 175 miladia mtoka katika mji huo wa kalkashanda qaryatun ala nahwi arba'ati farasikhin min misra fi sanati 94 kijiji hichi cha Kalkashanda kiko katika farsakhi nne kutoka katika mji wa Misri farsakhi yani kiasi ya maili kumi na mbili kiasi ya maili kumi na mbili na farsakhi moja ni sawasawa na kilomita sita farsakhi moja ni sawasawa na kilomita sita na kilomita sita sawasawa na maili tatu kwa hiyo unazijumlisha mara mara nne ni kama ni maili kumi na mbili hivi kama maili kumi na mbili na farsakhi ni katika vipimo vya maili vya zamani sana. ni maqayisi almasafat alqadima, ni katika vipimo vya masafa ya zamani sana, wakitumia farsakhi wakitumia farsakhi Ama hivi sasa kipimo hichi huwa hakitumiki tena, hivi sasa inatumika kilomitra. Kilomitra ndio ambazo zinatumika hivi sasa. Kwa hiyo imezaliwa eh, katika kijiji cha Kalkashanda ambacho kiko katika farsakhi nne, kiasi ya maili 12 kutoka katika mji wa Misri kutoka Misri kutoka Misri katika mji mkuu wa Misri kuanzia kutokea hapo na amezaliwa fi sanati 94 mwaka 94 Hijria. wakila 93 kuna kauli nyingine unasema kama amezaliwa mwaka 93 Hijria. aqrahu Said ibn Abi Maryama na hayo imetaja wanafunzi wake alimamu Laisi al-Laith ibn Saadi wanafunzi wake Said ibn Abi Maryama ameyataja hapo Said ibn Abi Maryam ambaye Abu Muhammad al-Juhani muhadith Misri, huyu ni moja katika wanazuoni wa waliohifadhi wingi hawa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nchi ya Misri. Kwa imezaliwa katika mwaka 93 au mwaka 94. Wala awwal na ile kauli ya mwanzo kama imezaliwa mwaka 94 Hijria, asahhu, hiyo ndio sahihi zaidi kuliko kauli zingine, li anna Yahya ibn Bukairi kwa sababu Yahya ibn Kairi na huyo Yahya ibn Kairi ni katika wanafunzi wake wakubwa wa Imam Al-Layth ibn Sa'd. Anasema Yahya ibn Kairi yakulu sami'tu Laytha, nimemsikia mimi mwalimu wangu Layth yakulu akisema ulitu fi Sha'bana sanata 94 mimi nimezaliwa katika mwezi wa Shaaban katika mwezi 94 Hijria, mwaka 94 Hijria. Kwa hiyo ndio kauli ambayo ni nguvu zaidi kwamba alimamu Al-Laythu bin Sa'di amezaliwa mwaka 94 hijria qala laythu amesema alimamu al-laythu hajajtu sanata 13 wa 100 mimi nimehiji mwaka 113 hiji mwaka 113 eh, na hayo yamekuja kwenye kitabu historia yake hiyo imekuja kwenye kitabu Siyarul A'lam Nubala juzu ya 4 saifa 137 kadhalika yamekuja hayo kwenye kitabu Tahdhib al-Kamali fi asma'i rijali lilimamu Mizzi al-Hafidh Abu al-Hajjaj Yusuf Mizzi e, katika juzuu ya 24 saifa 255 mpaka 257 jamaa baina al-fiqh wal-Qur'an wal-lugha wal-hadith wal-shi'r وهو أحد الأئمة حتى يقول الشافعي رحمه الله الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به والشافعي الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به وهذا يبين لنا يا إخواني في الله إيش أن من فضل الله على العالم أن ييسر له طلاب ينشرون علمه من فضل الله على العالم أن ييسر له طلبة يبثون علمه في الأقطار وينشرون علمه في الأمصار فيكون ذلك سببا لانتشار علمه وحصول الخير بما عنده مما فتح الله عليه أما قوبان دي ومشيخ زانكي باو من مصميشة الإمام الليث بن سابي نوين جسانا قال الذهبي أمسينا الإمام الذهبي سمع عطاء بن أبي ربا أمسكية كمان مسوما نسما هي مرتبة min a'la maratib alhadithi, ni katika martaba za juu kabisa za simai au akhdhi alhadithi, ni katika martaba za juu kabisa kusikia, kusikia hadithi kwa masikio yake mtu mwenyewe kutoa kwa shekhe au ulama. Kwa hiyo amesikia elimu kutoka kwa Ata bin Abi Rabah na Ata bin Abi Rabah من الفقهاء والتابعين في القرن الأول والثاني شيخ Hanifa, yeye ni katika كان wa fikhi ni katika matabiina waliokaa katika karne ya pili na karne ya tatu, karne ya kwanza na karne ya tatu, na Ata ni katika mashekhe wakubwa wa al-Imam Abu Hanifa, Numan ibn Thabit az-Zawta. Kwa hiyo al-Imam Ata bin Abi Rabah at-Tabi'i ni katika walimu wake al-Imam Abu Hanifa. Kwa hiyo kadhalika al-Imam Layth bin Sa'd, Al-Layth bin Sa'd amechukua elimu yake kutoka katika Ata Abi, Abi Rabah. Kwa hiyo amesema pamoja na Abu Hanifa kadhalika miongoni katika mashekhe zake wengine wa Imamu al layth bin Saadi ni Ibn Shihab ni Ibn Abi Mulaika Ibn Abi Mulaika At-Taymi At-Tabi'i ambaye huni tabiina kadhalika amechukua elimu kutoka kwa Nafia Al-Amri kwa Nafia Al-Amri wa Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Maqbari wa Ibn Shihab Az-Zuhri kadhalika amechukua elimu kutoka kwa Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri na alimamu Zuhri ni katika miongoni katika maulama wakubwa wa zamani kongwe sana. Alimamu Zuhri awwalu man dawana alhaditha walimamu Zuhri, mtu wa kwanza kabisa kuandika hadithi ni imamu Zuhri. Zilikuwa zikikusanywa hadithi, lakini hazikufanywa katika tadwini. Mtu wa kwanza kabisa kuziweka katika tadwini mweko mzuri wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Imam Ibn Shihab Zuhri, ni imamu Azuhri na aliziandika hadithi kutokana kwa amri amiri muuminina Omar bin Abdul Aziz katika wakati wake na ukhalifa wake Omar bin Abdul azizi akamwamrisha Ibn Shihab Zuri aziandike hadithi. Uko mwanzo hadithi hazikuwa zikiandikwa, katika kipindi cha mtume sallallahu alaihi wasallam mtume aliwakataza masaba wake wasiandike hadithi wahifadhi tu kwa masahaba katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam wao walikuwa kihifadhi zaidi kila mmoja wa eh, masahaba katika kipindi cha mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye kujihimiza kuzihifadhi hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba walikuwa miongoni mwa min al wako wengi katika ambao walikuwa mehifadhi hadithi na hizo ndo ambazo ambazo walikuja kuwapa wale tabiina binti matabina hawa walipokea matabina kutoka maswahaba hadithi nyingi, kwa sababu maswahaba walikuwa wamehifadhi hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume aliokataza katika kipindi cha kwanza cha mwanzo kabisa katika Uislamu, wasiandike hadithi, waandike Qur'ani tu, wahi na mtume alichagua waandishi maalum ambao wao walikuwa wakiandika wahi, walikuwa wakishughulika kuandika wahi zaidi kwa mtume kataza masaba yake akamwambia, la taktubu anni waman kataba anni ghaira alquran falyamhu falyamhuhu, msiandike kutoka kwangu mimi, na yoyote atakayeandika kutoka kwangu mimi chengine ambacho si Qurani, basi na kifute haraka sana. Lakini mtume akawaruhusu masaba yake kusimulia, wasiandike tu wasiandike ama kusimulia hadithi. Mtume aliwaruhusu akamwambia, wa hadithu anni la haraj, nasimulieni hadithi kutoka mimi, na wala hakuna ubaya wa namna yoyote wala jinsi yoyote ni masahaba zangu, simulieni hadithi zangu. Kwa hiyo masahaba wakawa wanazisimulia hadithi za Mtume sala sala lakini wakiwakataza watu kwamba wasiandike hadithi, kwa sababu ni kipindi cha kuandika Qur'ani, na Mtume aliwakataza kwa kuhofu ya kuchanganyika Qur'ani na hadithi zake. Watu wasikusema hii ni katika Qur'ani au ni hadithi hii itakuwa ni, ni, ni Qur'ani kumbe ni hadithi au hii ni hadithi kumbe ni Qur'ani. Kwa hiyo mtume akawaambia msiandike chochote na yote atakayeandika kutoka mimi kwa Qur'ani basi na kifute, ama kusimulia hadithi zangu mafunzo yangu haya yasimulieni, na wala hakuna ubaya wa namna wala jinsi yoyote. Kwa masahaba wakawa ni wenye kusimulia hadithi. Kwa hiyo Ibn Hisha, Ibn Shihab Zuhri miongoni katika mimamu wa mwanzo kabisa waliofanya tadwini la hadithi wal ulum Kwa hiyo katika walimu zake alimamu Al-Laythi ibn Sa'd na wengine katika mashaikh zake ni Imam Aba Zubair Abu Zubair al-Makki baba Imam Abu Zubair al-Makki Muhammad Muslim huyo Muhammad Muslim na al-Imam Abu Zubairi amesoma kama Aisha radhiyallahu anha amesoma kama Aisha radhiyallahu anha kadhalika wala Abadala amesoma kwa wale Abadala Abdullah wa nne kadhalika amesoma elimu kutoka kwa Abdullah wa nne yani Abdullah ibn Umara عبد الله بن عباس عبد الله بن زبير عبد الله بن عمرو بن عاص e, katika wale abadi kwa hiyo Aba Zubairi katika matabiina ambao walikuwa na elimu nyingi sana, amechukua hadithi kutoka kwa watu wanne hao, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn zubair Abdullah ibn Amr ibn As. Hawa wanaitwa al-abadala au abadila al-arba. Kadhalika al-Imamu al-Layth bin Sa'd Alimamu Al-Layth bin Sa'd amechukua vile vile elimu kutoka kwa mwanachuoni wa shekhi wake Mishraha bin Hamana, Mishra ibn Hahana. Na huyo Mishra ibn Hahana ni miongoni vile vile katika maulama wakubwa sana katika zama zake, akiitwa Al-Maafiri Al-Muasiri. Al-Maafiri Al-Misri ni mmoja katika wanazuoni wakubwa sana katika zama zake. Kadhalika amechukua elimu kutoka kwa Aba Kubaili Al-Maghafiri ambaye huyo ni tabi'i muhadith Yemani ambaye imetoka katika nchi ya Yemen, imetoka katika nchi ya Yemen. E, mwanachuoni huyu Aba Kubaili al-Maafiri e, at-Tabi'i al-Muhadith al-Yamani. Kadhalika miongoni katika mashaikh zake ni Yazid ibn Abi Habib, Yazid bin Abi Habib wa Ja'far bin Rabi'a وعبيد الله بن أبي جعفر وبقيرة بن عبد الله بن عشاجي وغيرهم كثير na wengineo wengi sana na maelezo hayo yamekuja kwenye kitabu التهذيب التهذيب آه، تهذيب التهذيب جزء 8 صفحه 412 كذلك صفحه 412 mpaka صفحه 413 hao ni katika miongoni katika baadhi ya mashaikh zake al-Imam al-Layth bin Sa'd الشعبي يقول لابراهيم النخعي ماذا؟ انا افقه منك حيا وانت افقه مني ميتا. الشعبي يقول لابراهيم النخعي انا افقه منك حيا وأنت أفقه مني ميتا فقال لماذا قال لأن لك أصحاب يأخذون عنك يعني لك أصحاب يأخذون العلم عنك فإذا ما مات نشر أصحابه علمه فاستمر بخلاف ما إذا كان العالم ما عنده من يأخذ عنه العلم فربما يموت ويموت العلم معه والليث هو أثبت الناس في سعيد بن أبي سعيد المقبري أثبت الناس في سعيد بن أبي سعيد المقبري هو الليث بن سعد وهو من أوثق الناس في أبي الزبير من أوثق الناس في أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس فإذا رأيت حديثا فيه الليث عن أبي الزبير فإنه حديث صحيح حتى لو رواه بالعنعنة حتى لو رواه بالعنعنة خارج الصحيح فإن عنعنة الليث عن أبي الزبير مقبولة لأنه قال لأبي الزبير علم لي الأحاديث التي سمعتها من جابر من الأحاديث التي لم تسمعها فعلم له ذلك علم له الأحاديث التي سمعها أما قوفان دي ونفنزي واكي ألي وصميش أم باو مجكوه إلم قال الحافظ الذهبي أم يسمى الإمام الحافظ الذهبي روى عنه خلق كثير منهم ابن عجلانا ومتشكوه كتوكيه كتوكوه الليث بن سالي واتو وينجي خلق كثير miongoni mwao ni ibn Ajlana ni ibn Ajlana uh, al-Qurashi Abu Abdullah na huyu kana yafti alikuwa kitofatwa na alikuwa akisomesha katika uh, Madina tumunawara katika msikiti wa Mtume sallallahu alikuwa kuna halaka yake pale akisomesha Ibn Ajlana kwa miongoni katika kadhalika ni miongoni katika wanafunzi wake na baadaye akawa ni katika miongoni katika uh, wa, wa, wa, wa mashaikh zake na baadaye akawa ni mwanafunzi wake Ibn Ajlana alikuwa ni shekhi wake Imam Al-Layth, lakini baadaye Ajlana akakaa kwa kwa Imamu Al-Layth ibn Sa'd, na miongoni katika mashekhi zake ni Hisham ibn Sa'd Hisham ibn Sa'd ambaye vile vile alikuwa ni shekhi wake, baadaye akakitako akachukua elimu kutoka kwa mwanafunzi wake Al-Layth ibn Sa'd. na miongoni katika wanafunzi wake ni Ibn Lahia ibn Lahia wa Hushaym ibn Bashir وقيس بن ربي وعطاف بن خالد وابن مبارك بن عبد من مبارك من الزهد من الزهاد من الزاهدين ميونغوني كاتيكا ونزوني وكوبا ونيكويبا مغونغو دنيا من يليم نينجي سانا ابن مبارك وابن وهبي ابن وهبي ومروان ابن محمد ومروان ابن محمد وابي نضر وابي الوالد ابن مسلم ويعقوب ابن ابراهيم ويعقوب ابن ابراهيم ويعقوب ابن ابراهيم وابي وليد ابن مسلم ويعقوب ابن ابراهيم ابن سعد ويونس ابن, ابن محمد مؤدبي المصري وغيرهم كثير na wengineo wengi hao ni katika vile vile ni katika baadhi ya wanafunzi wake alimamu Al-Laythu bin Sa'd na maelezo haya nimekuja kwenye kitabu Tahdhibu Tahdhib juzi ya 8 saifa 413 juzi ya 8 saifa 413 ama ثناء ulama عليه namna wanazuoni walivyomsifu alimamu Al-Layth bin Sa'd ni wengi mno, hapa sitaja baadhi yao tu, na namna walivyomtaja kwa sifa nzuri nzuri. An Harmala ibn Yahya, kutoka Harmala ibn Yahya, na huyu Harmala ibn Yahya ni katika wanafunzi wake alimamu Shafi, ni sahibu Shafi'i, sahibu alimamu Shafi'i, At-Tijri al-Misri, ni mmoja katika wanazuoni wakubwa ni wanafunzi wake katika miongoni katika wanafunzi wa Imamu Shafi'i na katika katika miongoni mwa waandishi wake alikuwa akimwambia eh, ya, ya Harmala uktubaha hadhihi alhadith Harmala ziandike hadithi hizi. Kwa hiyo ni mwandishi wa Imam Shafi'i katika mwandishi mwandishi katika madhhabu al-jadid fi Misra, madhhabu al-jadid fi Misra alikuwa ni Imam Harmala, ni miongoni katika wanazuoni wakubwa walioandika vitabu vingi na wamesherehesha vitabu vya Imam Shafi'i. هرملة ابن يحيى kwa hiyo kala anasema harmal ibn yahya samitu shafi'ia nimemsikia mwalimu wangu shafi'i yakulu wakisema al-laythu bun sa'di atba'u lil-athar kwamba layth ibn sa'di yeye ni mwenye kufuata zaidi hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko watu wengine katika zama zetu hizi samitu shafi'i yakul nimemsikia shafi akisema al-laythu bun sa'di atba'u lil-athar Laithu bin Saadi ni mwenye kufuata zaidi mapokezi na suna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko mtu mwingine yoyote katika zama zetu. Ni mtu ambaye alikuwa amejikita sana katika kufuata suna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hayo ndiyo maneno ya alimamu Laithi ambayo ameinukuu kutoka Imamu Shafii akimsifa alimamu Laith bin Saadi. Naam, ana Uthman ibn Saleh qala, na kutokana Uthman ibn Saleh amesema kana ahlu Misra yantakisuna Uthmana walikuwa watu wa, wa nchi ya Misri wakimtia aibu, wakimtia kasoro, wakimpunguzia hadhi yake na daraja yake sahabiyul jalil Uthman bin Affan yantakisuna Uthman, wakimdharau Uthman, wakimtia aibu, wakimtia kasoro, hakuonesha ile hadhi yake na cheo chake Uthman sahabiyul jalil. Kwa hiyo waliendelea kufanya hivyo watu wa Misri, hata nasha fihim Laith bin Saadi mpaka akakulia kwa wao kwa upande wa elimu na daraja na cheo cha hadhi kubwa ya kusoma sana na kubobea katika elimu Laith bin Saadi eh, fahaddathahum bifadaili Uthmana, akawasimulia wao watu wa Misri kutokana na daraja na fadhila na cheo cha Uthman bin Affan. Na walipojua sasa daraja na cheo cha Uthman bin Affan, fakafu an dhalik, wakasita mara moja wakaacha kumtia kasoro na kumtia aibu wakamheshimu sana sahabiyul jalil lakini huko nyuma kote walikuwa wakimsikia Uthman basi naam walikuwa wakimtaja vibaya wakana ahlu humsa na walikuwa watu wa mji wa Homs Homs ni, ni katika miji ya Syria ni moja katika miji ya Syria Hinsa na hivi sasa wanaitwa Homs wakana ahlu humsa na walikuwa watu wa mji wa himsa au humsu yantakisuna aliya watu wa siri hao watu wa sham walikuwa kimdharau sana ali bin abi talib waliendelea kumdharau ali bin abi talib kila akitajwa wanamlani wanamwona mtu mbaya wanamtu mbaya sana ali bin abi talib hata nasha fihim ismail ibn ayash mpaka alipokulia kwa wao kwa elimu na daraja na cheo na hadhi kubwa katika Uislamu. Mwanachuoni huyo Ismail ibn Ayash fahadathahum, akwasimulia wao bifadhailihi, daraja na fadhila za Ali ibn Abi Talib, kama yeye ni katika miongoni mwa khulafa urashidun min khulafai rashidin, miongoni katika makhalifa wa ungufu wenye cheo kizuri. Allah amewaridhia hao, lakad radhiya Allahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara Allah amewaridhia waumini pale walipokuunga mkono walipokupa mkono wa ahadi chini ya mti radhiallahu anhu waradhu an Allah amewaridhia na wao wamemridhia Allah kwa hiyo akawatajia fadhila ya Ali bin Abi Talib na mfakafu an dhalik na wao vile vile wakasita mara moja wakasimama wakaacha kumtia aibu na kasoro kumpunguzia daraja yake Ali bin Abi Talib maelezo hayo yamekuja kwenye kitabu Tarikhul Baghdad juzi ya 13 saifa ya saba قال الإمام الذهبي ومسيما الإمام الذهبي كان الأهواء والبدع خاملة في زمن الليث ومالك والأوزاعي والسنن ظاهرة عزيزة أما كانت أهواء ilikuwa kufuata matamanio ya nafsi kufuata matamanio ya nafsi na uzushi ulikuwa umefifia sana katika zama za Laith bin Sa'di na wakati wa zama za Malik Malik ibn Anas al-Asbahi al-Himyari al-Imam Malik ibn Anas walauzai na Imamu Auza'i, ilikuwa mambo ya bida kufuata matamanio, uzushi katika dini, mambo ambayo ilikuwa imefifia sana, kwa sababu wanazuoni wake walisimama barabara. Imam Maliki, Imam Laithi, Imam Auza'i walikuwa wamesimama sana, na wakati wao na zama zao ilikuwa wasunanu dhahiratun aziza, suna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa ziko wazi na zilikuwa zina nguvu sana katika wakati wao faama zaman faama fi zaman Ahmad ibn Hanbali, ama katika zama za Imam Ahmad ibn Hanbali wa Ishaq ibn Rahawayhi wa Abi Ubaid na Abi Ubaid ambaye ni Qasim ibn Salami huyo al-Baghdadi, swahibu Imam Ahmad, rafiki yake sana, sahibu yake sana Imam Ahmad ibn Hanbali, ambaye anasema mimi nilimtembelea mara moja Ahmad ibn Hanbali basi wakati nilipoingia nyumbani kwake e, akasimama Imam Ahmad akanikumbatia mimi na akanikalisha ile sehemu yake ya mbele katika nyumba yake ambayo mwenyewe anakaa kwa ajili ya kusomesha katika majlisi yake akanikalisha pale na mimi yeye mwenyewe akakaa e, mbele yangu mimi akakaa akakaa nyuma yangu mimi mimi kanika mbele yeye akakaa nyuma mimi nikamuuliza kwa nini unafanya hivi hali kwamba mwenye nyumba ndio mwenye kustahili kukaa sehemu za mbele kuliko mimi akasema naam mwenye nyumba anastahili kukaa mbele lakini mwenye nyumba anastahili kumkalisha yoyote pale popote ambapo unapotaka katika, katika, katika nyumba yake kwa hiyo alimamu huyo alikuwa katika mimamu wakubwa sana ni mwanachuoni mkubwa abi ubaidi kwa wakati wake Imam Ahmad Hanbali na Imam Ishaqa zile bid'a zilikuwa zimeenea sana fadhaharat bid'a bida zilizihiri sana katika zama zao, wamtuhina immatul athari, na wakatahiniwa wakiingia katika majaribio. Wanazuoni wote wenye kufuata Qur'ani na Sunna, wanazuoni wote wenye kufuata hadithi ambazo sahihi ziko wazi wazi, hadithi ambazo zimethibiti, basi walitahaniwa katika wakati wao. warafa ahwai ruusahum bidukhuli dawlati mahum aidha, wale watu ahwa watu wa bida wakainua vitu vyao, kwa sababu daula ilikuwa imewapa nguvu, daula ilikuwa imewapa nguvu daula hiyo. Kwa hiyo wao watu wa sunna walikuwa hawana nguvu. Fahtaja ulama ila mujadilati min alkitabu wa sunna, kwa kuwa ulama wapo, ulama wa Qur'an na sunna wapo, wakahitaji kujadiliana na watu wa bida kwa kutumia Qur'ani na sunna. Fahtaja ulama ila majadilatihim wakahitajwa ulama kujadiliana na ahlu ahwa bilkitabi wa sunna kwa kutumia Qur'ani na sunna. Thumma kathura dhalika, kisha ikakithiri mijadala ikawa ni mengi sana, na watu bila wakawa wanasoma sana elimu mbalimbali za mijadala. Kwa hiyo wahtaja alaihi ulama wa aidha, maulama wakahitaji wakatua uquli watumie saa akili, kwa sababu wale ahlu bida nao vile vile wanasoma sana na wameingia katika mijadala ikawa elimu kalami inasomwa sana, ilmu falsafa inasomwa sana, ikawa ndio kisu au panga la kuwakatia ahlu sunna wal jamaa. Kwa hiyo maulamaa sasa wakahitaji na wao vile vile ahlu sunna wal jamaa lazima watumie elimu za kutumia akili ili kuwazuia watu wa bid'a wasiendelee kueneza bid'a zao. wahtaja alayhi ulamaa aidha bil uquli fatala al jadal min jadalika, ikarifuka sana katika wakati Imam Ahmad bin Hanbali mijadala ilifuka sana kabisa, washtada nizaa, na mizozo ilikuwa mingi sana. Uislamu wanazozana vikali sana, ikawa kila siku kuna mijadala mizozo mbalimbali, ikawa mijadala ya mizozo, ikawa inafanyika mijadala na minakasha mizito sana eh, kutoka kwa watu wa sunna na pamoja na watu wa bid'a, wakawa wanafanya mijadala na watu wakanarejesha, fa in tanazatum shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul, iwapo nyinyi mtazozana katika jambo lolote lirejesheni kwa Allah na mtume wake dhalika khairun wa ahsan ta'wila, jambo hilo ni bora zaidi na hiyo ndio tafsiri iliyokuwa nzuri zaidi. Kwa mjadala katika kipindi cha Imam Ahmad Muhammad ilikuwa ni mikali sana, mjadala mizito sana, watu wakikaa mjadala kujadiliana na ahlu ahwa. Kwa hiyo nasema fatala aljadalu washtadda alnizaa, mjadala ilizidi na mizozo ikazidi, watawala lishubha, na hapo zikazaliwa shubha mbalimbali, kwa sababu kila alipokuwa wakiwekwa sawa wale ahlul bid'ah wakiwekwa sawa katika bid'a zao, basi walikuwa kija na shubha na hazitoacha shubha katika zama zozote kutoka kwa watu wa, wa bid'a. Lazima walete shubha zao ni shubha, na hapo zikaanza kuzaliwa shubha mbalimbali. Tunafanya hivi, tuna yetu sisi nzuri, tunafanya hivi, hii ndio sunna yenyewe. nasallallahu la afia Maelezo hayo ameeleza Imam Dhahabi katika kitabu chake Siyarul A'lam min Bala katika juzu ya 8 saifa 144. Waqala Ibn Bukair, na kasema Ibn Bukair, kana Laythu fakiha albadan Laith alikuwa ni mwanachuoni wa fiki wa kiwiliwili, na wanazuoni wanapotumia fakiha albadani, yani wasf lilmuhadith, hiyo ni sifa ya mwanachuoni alihifadhi wingi wa hadithi ya dulu, ambayo inadulisha alistingdadihi alfitri, ya kujiandaa kwake kimaumbile, mina nususi sharia, kuweza kuzijua na kuzitoa zile dondoa za kisheria na alahkamu aladabi, katika hukumu na adabu mbalimbali. Kwa hiyo hii ni katika lakabu maalum na, na sifa maalum hasa ameitumia huyu Ibn Bukairi mwanachuoni Hafidh muhadithi ambaye yeye ndo alikuwa akitumia sana lafdhi hii kwamba fakiha albadani, fakiha albadani, yani mtu ambaye alijiandaa kimaumbile kuweza kuzijua e, nususu sharia, dondoo za kisheria, na ahkamu aladabi, katika hukumu na adabi amezieleza alimamu Ibn Bukeri na baadhi ya maulama vile vile wameeleza e, lafdhi hii lafdhi hii kwamba e, fakiha albadani. Kwa hiyo nasema kana Laith fakiha albadani Laith alikuwa ni mwanachuoni mwenye kujua ahkam na adabu mbalimbali, arabia lisan, alikuwa ni mwarabu katika lugha ya Kiarabu, alikuwa mwarabu katika ulimi wake ni mwenye kuzungumza fasaha katika ulimi wake, yuhsin alqur'ana wa nahwa, akifanya vizuri sana katika upande wa Qur'ani, katika kuisoma Qur'ani, kadhalika upande wa nahwa alikuwa yuko vizuri sana. Wa yahfadhu alhadith wa shi'ra, na akihifadhi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika akihifadhi mashairi Hasan mudhakira alikuwa na mudhakira alikuwa mzuri sana mudhakira alikuwa mzuri sana mudhakira baina ulama wal muhaddithin midhakara ambayo ilikuwa kifanyika kati ya ulama na hadithi juu ya mambo fulani ya kielimu ya dini akiingia manachoni alaisi basi alikuwa akifanya vizuri sana anasema ibn bukairi fama zala yafkuru hisalan hakuacha kutaja mambo mbalimbali kutaja anasema ibn bukairi fama zala yadhkur hakuacha Laith bin Saadi kutaja khisala hakuacha Bukairi kutaja mambo ya Laith bin Saadi khisala mbalimbali jamila kwa mazuri wayuakidu biyadina kihisabu kwa mikono yake na vidole vyake hata akada ashara mpaka akahesabu mambo kumi akisema lam ara mithlahu sijawahi kuona mfano wake mtu kama huyo akitaja elimu ya Al-Laith bin Saadi kwamba ni mtu mbani mwingi sana mtu mzuri sana akitaja mambo mbalimbali ambayo ameyafanya katika wakati wake قال خطيب البغدادي مسمى خطيب البغدادي في تاريخه عن محمد بن إبراهيم البوشنجي أبو الحسن علي بن أحمد البوشنجي سمع أبا بكر يقول من سكية أبا بكر يكسيما من سكية خطيب بغداد من سكية أبا بكر يكسيما أخبرت ميمن يمكو خباري عن سيد بن أبي أيوبا كنت سيد بن أبي أيوبا قال مسمى لو أن مالكا وليث اجتمع لكان مالك عند الليث أخرسا ولباع الليث مالكا في من يريد lau anna malikan wa laitha jitamaa, lau hakika Imam Maliki Malik ibn Anasi angekutana Laith ibn Saadi, wangekutana Laith ibn Saadi, basi kwa hakika lakana Malik wa inda Laith akhrasa, kwa hakika angekuwa Imam Maliki mbele ya Laith ibn Saadi angekuwa ni bubu, asingeweza kusema kitu. Ni kwa upande wa elimu, elimu ya Laith ni kubwa zaidi kuliko elimu ya Imam Malik ibn Anas walabaa Laitha malikan ma yuridu, kwa kuwa elimu ya Laith bin Sa'd ni kubwa sana kuliko elimu ya Imam Maliki ibn Anas, angekuwa na uwezo wa kuweza kumuuza kwa mtu yoyote. Hii ni daraja tu ya cheo na hadhi na maneno yenye kuonesha kwamba Laith elimu yake ni kubwa. Haina maana kwamba Laith angemuuza Imam Maliki, hakuna kuuzana katika Uislamu. Uislamu uko safi, Uislamu ulikuwa ukiwakomboa ukiwakomboa e, watumwa mbalimbali ambao watumwa watoa watu katika utumwa, lakini hii ni kuonesha kwamba hadhi yake alimamu Laith ibn Saadi kielimu ni kubwa zaidi kuliko upande wa Imam Malik ibn Anas. Ndio maana Imam Malik, Imam Shafi akasema al afkahu min Maliki, laithi ni mtambuzi zaidi wa fikihi kuliko Imam Maliki, ila an ashabahu lam yakumu bihi isipokuwa watu wake Laith bin Saadi, kwa maana wanafunzi wake Laith bin Saadi hawakusimama upande wake Laith bin Saadi, wakaandika vile vitabu vyake, maelezo yake, mafunzo yake, hawakuyaandika pamoja kuyafanyia tadwini, wakayaandika. Lau kama wanafunzi wake wangefanya kazi ya kuandika elimu ya Laith bin Saadi, kwa hakika Laith bin Saadi leo hii ingedhihiri tu ile ukubwa wa elimu yake. Ni maneno ya Imam Shafi hayo, Shafi الليث أفقى من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به Laythum ibn Saadi ni mtambuzi zaidi wa fiki kuliko Imam Maliki, isipokuwa watu, wake Laythum ibn Saadi hawakusimama upande wake wakaanza kuandika yale ambayo mafunzo na elimu iliyotoka kwa Laythum ibn Saadi hawakuandika Lau kama wangeandika elimu yake, basi leo hii ingedhihiri tu elimu ya Laythum ibn Saadi kama ni kubwa, na ingeonekana elimu yake kama ni kubwa zaidi kuliko elimu ya Imam Maliki ibn Anas. Maneno ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, akionyesha daraja ya Laythum Laith alikuwa na madhehebu yake katika nchi ya Misri. Misri madhhabu Laithi ilikuwepo katika nchi ya Misri lakini baadaye akapotea na baadaye akafa kabisa kabisa kwa ikabakia hadhi yake na daraja yake tu al-Imam al-Layth bin Sa'di lakini yale maandishi yake uh, tadwini ya vitabu hasa haikupatikana haikupatikana ama kwa upande na maelezo hayo yamekuja yamekuja maelezo hayo ya kuonesha kwamba Imam Shafi amesema kwamba uh, Laith ni mwenye mwanachuoni wa fiki zaidi yamekuja kwenye kitabu Tarikhul Baghdadi juzuu 13 saifa ya, ya 11 إنما لازم الجنان في الإنجيل أن يكون قد وقد ذكر هذا ابن حزم رحمه الله في قصة حصلت لي آه، الليث مع أبي الزبير والليث كما تعلمون أحد مفاتيح الخير في بلاد مصر فقد كان أهل مصر ينتقصون عثمان حتى نشأ فيهم الليث بن سعد فحدثهم بفضائله فكفوا عنه حدثهم بفضائل هذا الصحابي الجليل فكفوا عنه كما أن أهل حمص كانوا ينتقصون عليا حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش فحدثهم بفضائل علي فكفوا عنهم هذا يبين أن من العلماء من يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر أما قوبان وعقيدة yake كان الليث بن سعد منهجه في منهجه فتية kwa upande wake manhaji yake kwa upande wa fatawa min al athar ni katika watu wenye kufata mapokezi yaliyothibiti kutoka mtume na maswahaba na kitabu wa sunna akitoa dalili kwa kutoka katika Qur'an na sunna wa ijma'i la min ahli rai hakutumia kabisa ile imamu uh, al-Laythi upande wa rai hakutumia kabisa katika upande wa kutofatwa kutumia rai wa khalafa al-Laythi fi al-ma'asiri na Imam Laythi alikwenda kinyume kabisa alimkhalifu e, alikwenda kinyume alimkhalifu fikhi ya Imam Malik ibn Anas kathira na khasatan hasa hasa fi ma yatasilu katika ile ambayo inakungana bi arai Malik katika zile rai za Imam Malik alfikia za kifiki alati banaha ambazo Imam Malik alizijenga ala amali ahli al-Madina juu ya watu wa mtu Madina Madina kwamba katika miongoni katika akida Malik ibn Anas Malik ibn Anas katika fikhi yake kwamba kuna Qur'ani kuna sunna kuna ijma kuna kiasi kadhalika kuna amalu ahlul madina amalu ahlul madina kwa upande wa, wa malikia inachukuliwa ahlu ahlul madina matendo ya watu wa madina hasa wale wa zamani yanachukuliwa kwamba ni hoja kwa upande wa madhehebu ya Imam Malik yanachukuliwa kwamba ni hoja ama kwa upande wa madhehebu mengineyo ya Imam Shafi na wengineo hachukulii kwamba ni, ni hoja, hachukulii kwamba ni, ni hoja. Itachukuliwa kama ni hoja itakapokuwa yale matendo yao vitendo na amali ambazo wamezifanya wao wale watu wa khairi, wale watu wa dini, watu wa fiki, wanazuoni wametenda kitu, kuna kitu wamekifanya katika masala ya kifiki, basi kinachukuliwa kama dalili itakapokuwa kuna dalili imekuja katika Qur'ani na hadithi imekuja sahihi, basi naam, hapo amalu al-Madina yuhtajja bihi inajumuiwa kwamba ni hoja. na Kwa hiyo al-Imam al-Laythi alikwenda kinyume na hayo kuhusiana amal ahli al-Madina ahad usulihi fi al-fiqh Malik yeye kwa upande wake ilikuwa si hoja. Hoja ni Qur'ani na Sunna ijma. Qala Imam Ahmad bin Hanbali al-Laythi thiqa thabt. Imam Laythi ni thiqa na ni mtu thabat. ويعني سبحان الله كما تلاحظون أن من سنة الله في عباده أن مثلا طالب العلم إذا احترم مشايخه وأجلهم ييسر الله له ماذا من يحترمه ومن يقله ومن يعرف له مكانته يعني تقدم علينا أمس أن الليث بن سعد ماذا قال في يزيد بن أبي حبيب ماذا قال الليث في يزيد بن أبي حبيب ها أحسنت يزيد سيدنا وإمامنا نعم ama kwa upande wa fatuhu kufa kwake alimamu Al-Layth bin Sa'di qala Yahya ibn Bukairi amesema wanafunzi wake Yahya ibn Bukairi wa Sa'id ibn Abi Maryam katika wanafunzi wake wamata Layth linisfi min Sha'bana alikufa nusu ya Sha'ban mwezi 15 nisfu Sha'ban sanata 75 wa 100 75 wa 100 mwaka 185 Hijria alikufa alimamu Al-Layth bin Sa'di rahimahullahu ta'ala ama almaraji walmasadiru Marejeo mbalimbali ya vitabu ambavyo vimenukuu na kuelezea historia ya Imam Laith ibn Sadi ibn Ibrahman al-Fahmi Abu harith al-Misri ni vingi sana, na masadiri vile vile vyanzo ni vingi sana vinavyosimulia. Hapo sisi tumetaja baadhi yake tu. Naam, miongoni mwa vitabu ambavyo vimetaja historia ya Laith ibn Sadi ni Tabaqat ibn Sadi juzi ya saba saifa mia kadhalika kitabu Tarikhul Khalifa saifa mia كذلك طبقات الخليفة kadhalika tabakatul khalifa kartasi كذلك kadhalika البخاري الكبير bukhari al-kabir juzia 7 safha 246 كذلك تاريخ الصخير الجزء الثاني صفحه 209 كذلك فقات العجلي صفحه 399 كذلك الجرح والتعليل الجزء 7 صفحه 179 كذلك مشاهير غلماء الى امصار كتاب 1536 kadhalika historia ya imamu Al-Layth bin Sa'd imekuja vile vile kwenye kitabu Dhikr Akhbar Al-Asbahana au Asfahana juzi ya pili saifa 168 kadhalika tarikh al-Baghdadi juzuu ya tatu saifa ya tatu kadhalika tahdhibu tahdhibu juzuu ya nane saifa mia nne na hamsini na tisa kadhalika an-nujumu zahira al-misriya juzuu ya pili saifa hamsini na mbili kadhalika tadhkiratul hufadh tadhkiratul hufadh limamu dhahabi juzuu ya kwanza saifa mia mbili na ishirini na nne kadhalika siyarul a'lam nubala limamu dhahabi juzuu ya nane saifa mia moja na thelathini na sita kadhalika sasa mia moja thelathini na sita mpaka mia moja na sitini na tatu kadhalika tarikhu turath al-arabi juzi ya pili saifa 225 kadhalika al-ibaru lilimam dhahabi juzi ya kwanza saifa 266 kadhalika wafiyatu al-ayani juzi ya 4 saifa 127 hiyo ndio historia ya imamu al layth bin sa'di bin abrahman al-fami abul harith al-misri kwa ufupi sana insha Allah tufikie hapa na tutakuja kuendelea kuzungumza au kuelezea historia ya ulama mwingine katika maulamaa ahlusunna waljamaa katika maulamaa wa, wa, wa, wa atauhidi wal aqida subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ايضا العلاء بن كثير من طلابه من طلاب الليث ويقول الليث بن سعد سيدنا وامامنا وعالمنا سيدنا وامامنا وعالمنا فالجزاء من جنس العمل كما هو معروف ومعلوم والليث فضائله كثيرة وله ولد محدث اسمه شعيب له ولد محدث اسمه شعيب وشعيب له ولدان عبد الملك وسليمان عبد الملك وسليمان كثيرا تجد في صحيح مسلم حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي